task to figure out which of your friends 100 Bars, die Reise zum Mars. Ich weiß, ihr wart alle von Zweifeln geplagt. Hält dieser Summer auch ein, was er sagt? Oder hat dieser Reiter uns einfach verarscht? Ha! Ha, scheiße, das war's. Ihr hört diesen Song hier auf eigene Gefahr. Ich nehme den Stift, und unterschreib den Vertrag. Banger Musik, der Hype apparat in der Buff und ich flow. Uff, es geht los. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft und so. Ich steig in die Limo und smile in die Cam. Der Kanake, den ihr von weitem erkennt. Ich sag nicht, ich tu's, denn ich fick deine Mutter. Ist bei mir kein Marketing-Move. Summer, der Hammer, der Killer, der Chief. Hör erst auf zu rappen, wenn Silla nicht schief Am Strand deine Villa, ich chille am Beach. Okay, du machst Cash, ich mach zehnmal so viel. Ich bin 2,3 Millimeter vom Ziel und passe Scheiße, perfekt in das Täterprofil. Schnapp mir die Gun, ab in die Bank. Nie wieder Peace oder Waffenstillstand. Wen willst du dissen und ficken in Songs? Jesus Maria im Himmel, ich komm. Und selbst unter Eid würde ich schwören, ich schreib jeden Verse. Geistesgestört, glaub nicht alles, was man aus den Zeitungen hört. Die Maskulin Crew, ich feier die Girls. Als kleines Kind hattest du modischen Style. Dein Vater schickte dich zu Tony und Guy. Mein Vater schickte mich zu Cody in Reit. Denn er leidet an chronischen Geiz. Bei dir gab's Kurve und Reis, Fasulje, bei mir gab's Bohnen mit Fleisch. Wurde groß mit ein paar Sozis im Heim. Ah, Tachif Chanone, du weißt, damals hat Para für Miete gefehlt. Doch heute muss Mama sich nie wieder quälen. Papa spielt Karten im Lieblingscafé, ich muss nie wieder Drinks aus der Minibar stehlen. Das Choban-Prinzip. Bon Appetit, sag wer von euch will jetzt den totalen Beef. Du denkst, du bist safe mit der Weste am Block. Sie schützt deine Brust, aber nicht deinen Kopf. Farid, gib mir die Glocke, ich visiere und schieß. Denn deutscher Rap hat keinen Frieden verdient. Bar, Geld, mein Themenbereich. Du hast ein Problem, das regeln wir gleich. Ich zähle bis drei und dein Leben zu ficken ist für mich nicht mehr als eine Trainingseinheit. Du stempelst die Karten vor Zugfahrten ab, doch sie regeln für mich grad den Flughafen ab. Klar können wir reden, du Son of a Bitch, doch erst wenn du in meiner Gehaltsklasse bist. Ich schreib so perfekt, jede Line ist ein Brett, jeder fragt mich nach meinem einem geheimen Rezept. Nein, du hast kein Zeichen gesetzt, du hast dich nur auf meinen Steifen gesetzt. Wo ist mein Hack? Ich hol es mir jetzt, als hätte ich das Land in Narkose versetzt. Keiner der Dope ist dieser Machem Rolli am Handgelenk, hol mir die anderen. Ah, ich werd sie am Mikro misshandeln. Arriba, muchachos, andale, andale, ah. Sag mal, die anderen Rapper sind fehl. Ein rappender Rüpel mit schlechtem Benehmen. Stempel im Pass, ich wechsel die Gates. Mohammed Ali, Jam Cash, hier ist Slave. Uns geht es offenbar noch ein Jahr gut. Rap und Talk aus, voller Beruf. Kommst du nach Hause, sind die Rollladen zu, weil ich zweimal am Tag deine Tochter Karrieren zum Ende zu führen. Glaub mir, ich habe ein Händchen dafür. Der Summer, der euch auch im Winter gefällt. Ich bin nur ich selbst im Chinchilla-Pelz, hab ne Villa gebaut. Ein Schiff ist mein Traum, ich gehe dabei nur von dem Minimum aus. Vorbei ist die Zeit, wo ich Pillen verkauf. Mein Konto stammt durch die Erinnerung aus. Du bist nicht Drake, nur die deutsche Kopie. Deshalb sind auch die Verkäufe so mies, mies. Bei dir läuft, wenn ihr fliegt. Summer Jam CO2 Neurologie kleinen Nickerchen hält, geh ich nach der Show mit deiner Sis ins Hotel. Ich wollte mich nur zu ihrem Kitzler gesellen, doch es riecht, als hätte jemand einen Fisch weggestellt. Rapper, die sich so wie Hunde benehmen, sag Level und stoppen auf unserem Weg. Steck in den Mercedes, um Runden zu drehen und picke das Flensburger Punktesystem. Nach diesen Tracks sind die elenden Pisser, atemlos so wie Helene Fischer. Und ich bring frischen Wind in die Stadt, wie Lotion am Pimmel, Vanille, Geschmack dein Girl vor Schreck in die Wände gekackt, als hätte ich den Code von Da Vinci geknackt. Sie schlafen am Boden, ich stapel Millionen und wusste genau, ich wurde dafür geboren. Geboren als Penner, doch sterben als King. Quer durch den Wind und die Berge bezwingen. Der fette Prolet, die Kette Rosé nach den 100 Bass, erstmal ein leckeres Steak. It's your boy 50 Cent, listen in the studio, Master Sound with SMS.